บุ๊กทูสามสิบหกทรีเดเซตอีเชสตการขนส่งมวลชน javni l o k a ลนีซาอบราชัยป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนคะ Gdje je autobuska stanica? รถเมคันไหนไปกลางเมืองคะ Koji autobus vozi u centar? ดิฉันต้องไปสายไหนคะ Koju liniju moram uzeti? ดิฉันต้องต่อรถไหมคะ Moram li presjedati? ดิฉันต้องต่อรถที่ไหนคะ gdje moram presjesti? ตั๋วรถราคาเท่าไหร่คะ Koliko košta vozna karta? กี่ป้ายก่อนจะถึงกลางเมืองคะ Koliko stanica ima do centra? คุณต้องลงรถที่นี่ค่ะ Morate ovdje izaći. คุณต้องลงข้างหลังค่ะ Morate izaći nazad. อีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาค่ะ Sljedeći metro dolazi za pet minuta. อีกสิบนาที รถรางขบวนต่อไปจะมาค่ะ Sljedeći tramvaj dolazi za 10 minuta. อีก15นาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาค่ะ Sljedeći autobus dolazi za 15 minuta. รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Kada vozi zadnji metro? รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Kada vozi zadnji tramvaj รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่คะ Kada vozi zadnji autobus คุณมีตั๋วรถไหมคะ Imate li voznu kartu ตั๋วรถหรือ ไม่มี ดิฉันไม่มีตั๋วรถค่ะ Voznu kartu Ne, nemam งั้นคุณต้องเสียค่าปรับค่ะ Onda morate platiti kaznu